nawe is, maak dit jou oor. Maak dit jou oor. Wil jy ek wil hê dat ons net vir so 'n oomblik in hierdie in hierdie oomblik bly. Terwyl jou oë so toe is. As jy voel dat die teenwoordigheid van Jesus net amazing is. Sien dit gou op 3 'n klipharde. Woe. Okay. Sê, ons draai 1 2 3. Woe. nou sommer net julle oë toe. Ek voel net vanaand hier's. Ag die Here wil ons sommer net kom losmaak van 'n klomp goed en ons kan nie 'n kerk wees wat wat praat oor genesing maar nie genesing bring nie. Soos jy vanaand hier staan en en jy sê weet jy Pieter ek ek weet nie hierdie jaar is nie so goed as wat ek gedink het dit gaan wees nie. Ek sukkel so 'n bietjie. jy steek net vinnig jou hand op en laat hom weer sak. Daar staan jy vanaand en jy dink maar ek verstaan nie hoekom hulle teen my gedraai het nie. Verstaan nie hoekom hulle hierdie goed vir my sê nie. En ek voel seer gemaak deur die woorde van ander mense. En as dit jy is glo ek net iemand het vanaand nodig om te hoor maar God loves you. Jy is deel van die family. Jy is deel van God se family. En hy het jou so lief soos wat jy nie kan dink nie. En dalk staan jy vanaand en jy sê maar ek wil nie regtig iets met family te doen hê nie want kyk wat doen my pa. Hoe kan ek so voel oor God as 'n vra dat jy jou hand opsteek op daai nie. Dit weet so baie vir ons kry seer by die mense wat die naaste aan ons is. Dalk staan jy vanaand hier nie en jy weet nie hoekom jy so ver gegaan het met daai ouetjie of met daai met daai meisie nie en jy sê net Here maar vergewe my. Here vergewe my. Dalk staan jy vanaand hier en jy voel jy kort dit in sit jy 'n steekie vinnig op jou hand en laat hom weer sak. Jesus. Jesus. As jy vanaand voel maar Sjoe, is ek al so lank met daai met daai addiction en en wat ook al die addiction is, dit kan pornografie wees, dit kan enigiets wees. Ook dagga of wat ook al. As jy vanaand voel jy sukkel met daai ding en jy kan dit nie laat gaan nie. Steek vinnig Papa, in hierdie vertrek vanaand is hier so baie seer, Here. Hier is so baie wat net sê, maar ons het 'n aanraking van U nodig, Here. Ek wil vrykom van van daai addiction, Here, of ek wil vrykom van die hartseer wat in my is. Here, ek kan dit nie meer vat dat hulle dit vir my sê nie. Here, ek wil nie so aangaan nie. Here, ek wil nie die res van die jaar aangaan soos dit begin het nie. En Here kom ons spreek sommer nou hierdie addictions en al hierdie goed aan hartseer alles en ons sê in die naam van Jesus Christus gaan weg. Dankie daarvoor Jesus. Heilige Gees, kom en kom maak dit nuut. Here kom gee vir ons nuwe krag, Here kom gee vir ons nuwe harte. Kom maak skoon. Dankie, dankie daarvoor Papa. En as jy jou hand opgesteek het, kry 'n groot glimlag op jou gesig, want die Here is aan die werk. Nee, hy het nou net begin en ja, dit is 'n proses, maar 'n proses wat jou gesond gaan laat. So kry 'n glimlag op jou gesig, want God is nog nie klaar met jou nie. Hy het nou maar net eers begin. And he loves you man, he loves you, he loves you. En dankie nou vir papa, dankie vir hierdie liefde. En jy nou maar leer. Amen. Amen. Gee gou vir twee mense 'n drukkie om jou. Gee gou vir twee mense 'n drukkie om jou. gou uh, ek wil gou net vir julle vir julle net uh, vra dat ons ook net plofstof eer. Ehm um, hulle is elke week hier en is 'n klomp van hulle. Ons sê vir hulle dankie. Woo! So ehm uh, ons gaan ons gaan vanaand hopelik so 'n klein bietjie dieper duik. Die Wie van julle hou van duik in 'n swembad? Ja, uh, eh, man, is lekker. Wie het nog 'n swembad? Gou <laughs> gee my na die tyd jou adres, <laughs> okay? Ons hou ook van swem, so. <laughs> awesome, awesome. Ehm, kos word net vinnig weer so. Papa, nee, dankie vir Dankie vir die dag, Here. Dankie dat U teenwoordig is en as ons nou gaan lees uit U woord, Here, kom breek dit vir ons oop. Here, kom maak dit vir ons nuut. Here, gee dat iets van U hart vir ons 'n werklikheid sal word, Here, en dankie. Dankie dat U hier is, Here. Dankie dat U vir ons nuwe openbarings kom gee van die goed wat U deur ons wil doen en dankie daarvoor, Jesus. In U naam alleen. En almal sê: Amen. So, ons gaan vanaand 'n bietjie praat oor hierdie praat met God en doen saam met God. Sê gou vir een langs jou, praat met God. Nou, so kom ons lees saam 2 Korintiërs 8. 2 Korintiërs 8 vanaf vers 9. 2 Korintiërs 8 vanaf vers 9. Julle weet wat 2 Korintiërs? Né? Net nou 1 Korintiërs. Aha. <laughs> Kyk, ons lees son 2 Korintiërs 8 vers 9, Nuwe Testament. En ons gaan letterlik net daai een vers lees. Ehm um, as jy op die app wil kyk, is ook daar, so jy kan daar notas maak en so aan. Kom ons lees saam. Dit sê: "Julle ken die genade van ons Here Jesus Christus. Hoewel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Hoor mooi. Hoewel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword sodat julle deur sy armoede ryk kon word. Ken hierdie vers is eintlik die kor van lydenstyd. Nou dis die kor van wat gebeur het voordat Jesus kruis toe was en in daai oploop na die kruis toe waar hy deur al hierdie goeders was en dit wat hy aan die kruis gaan doen het. So nou sê dit, hoewel hy baie ryk was. Wie van julle dink Jesus het baie geld gehad? Wie dink Jesus het baie geld gehad? Ja. Het jy 'n se foon gehad hê? <laughs> Boom. <laughs> so het Jesus geld gehad? Nee, hy was nie ryk nie. Nee, hy het nie rondgeloop en die disippels het sy sakke agter hom aangedra nie. En hulle is soos meester. Hier's 'n miljoen rand vandag. Nee. En ons gaan 'n swembad bou. Nee. Nee. <laughs> Hulle het nie baie geld gehad nie. So hoekom sê jy dan hy was ryk? Hy was ryk omdat hy die koning van die hemel en die aarde is. Hy was ryk omdat hy die God was van die hele van die hele mensdom. Hy was ryk omdat hy die seun van die mens was. Hy was ryk omdat hy die seun van God was. En dan word hy arm En uh, en intendeer daai woord vir Aram beteken so arm soos 'n bedelaar. Né, nee, so arm soos 'n bedelaar. Hoekom? Hoekom het hy arm geword? Dis nie omdat hy sy swembadpryse gegee het nie. Né, nee, dis nie omdat hy sy geld weggegee het nie. Dis omdat hy alles opgegee het aan die kruis en letterlik arm geword het want hy het niks meer oor gehad nie. Het jy al gesien in die in daai kinderboeke? Né, nee, dan hang Jesus aan die kruis met die mooi doekie en né, nee, dit lyk mooi met die lang goue hare Nou, lyk soos hierdie ou wat in Switserland is. Het julle dit al gesien? Ja. Maar eintlik aan die kruis het Jesus niks aangegaat nie. Daar was niks van hom oor nie en hy word arm want hy gee sy koningskap op. Nou, hy gee sy goddelikheid op. Hy gee sy verhouding eintlik met die Vader op vir daardie oomblik, want in daardie oomblik wat hy arm word, word ons ryk. In daardie oomblik wat hy alles verloor, kry ons alles. En eh, en kyk wat sê daai vers, dit sê sodat jy deur sy armoede ryk kon word. En as jy sê it's in the Bible, ek gaan ryk word, nê. Nee. Sushi is op my vanaand. <laughs> Okay. Maar dis nie wat dit sê nie, nê. Nee. Dit sê nie ons gaan ryk word met geld nie. Maar dit beteken dat ons gaan, ons bekers gaan oorloop met die lewe van God. Nêrens sê die Bybel en as iemand ooit vir hierdie sê, nêrens sê die Bybel jou beursie gaan oorloop nie. Nê. Nee. Maar dit sê die heeltyd jou beker sal oorloop, jy gaan geestelik ryk wees, jy sal lewe en lewe in oorvloed hê. Sê gou vir een langs jou, jy sal lewe. <laughs> So Jesus kom in hierdie oomblik aan die kruis en hy word arm. Nou hy hy as God word in daardie oomblik minder God sodat ons naby aan God kan kom. Hy as God word minder God sodat ons naby aan God kan kom. Nou hy het hier op die kruis gestaan en gesê, weet jy wat? Enough. Ek kry nou 'n paar engele. Nou, en jy sê Judas. Hier kom Gabriël vir jou. Kapel. Nou, nee. Wat het hy gedoen? Hy hang aan die kruis en hy gee alles op sodat ons alles kan hê. En die lewe wat hy vir ons gee is die ewige lewe. sien Jesus staan daar en hy kyk terug aan die een kant op ons geskiedenis, hy kyk terug na ons verlede, na ons sonde en hy kyk terselfdertyd vorentoe na sy toekoms en dan ontmoet hy ons hier in die hede. Hy kyk terug, hy kyk vorentoe en hy sê maar ek moet nou 'n plan maak. Ek moet nou kom ingryp want hier is iets nodig. Wat is nodig? Die ewige lewe, Jesus aan die kruis. En dan gee hy vir ons alles. En uh, Jesus modelleer vir ons hoe ons moet gee. Het julle al ooit 'n Lego model gebou? Het al met Lego gespeel? Ja, kom aan, Lego is lekker. Wat's die wat's die slegste ding van Lego? As jy optrap. <laughs> Dan word jy stemmetjie hoog. Is dit? <laughs> Dis nie lekker nie. <laughs> Maar wat doen jy met Lego? Ja, met Lego bou jy, dankie. Nou, jy bou hierdie model van iets wat jy dalk eendag sou wou hê. So ek wil 'n Ferrari hê, so ek bou hom met Lego en ek speel nou met hom. Nou, ek gaan nooit 'n Ferrari hê nie, maar dit is lekker om met hom te speel. OK. Totdat ek op hom trap. Dan huil ek by my maag. <laughs> so ons ons het al van kleins af geleer hoe om hierdie modelle te bou en dis dieselfde ding wat Jesus kom doen het. Hy kom gee vir ons hierdie model van hoe dit lyk om iets van onsself weg te gee. Hy sê maar hier's liefde. Ek is liefde ek gee vir julle liefde en dit kos my iets. So ons kan gee sonder om lief te hê, maar jy kan nie lief hê sonder om te gee nie. As jy iemand lief het, dat, dan wil jy die heeltyd hê dat hulle moet ervaar wat hoe lief jy hulle het, nou wat se liefde jy vir hulle wys. Op Valentynsdag, wat koop jy vir jou meisie? Wat koop? Het jy niks gekoop nie? Goeie orde. Nou, wat koop jy op Valentynsdag? Jy koop 'n roos. Nou, en ehm, 'n lelie, enigiets. <laughs> maar dit kos jou iets. Ja. So as jy liefde in jou het, as jy liefde in jou het, dan wil jy iets van daardie liefde gaan uitdeel. So liefde en gee loop saam. Ek kan nie lief hê sonder om te gee nie. Maar liefde en opoffering loop ook loop ook saam. Nou ek kan opoffer sonder om lief te hê, maar ek kan nie lief hê sonder om op te offer nie. Ons gee sodat ander kan hê al kos dit ons alles. En dis wat Jesus kom doen aan die kruis kom staan hy daar en hy sê ek gaan vir julle alles gee. Ek gaan arm word so arm soos 'n bedelaar sodat julle die rykste mense op aarde kan wees. Ek gaan vir julle alles gee. Maar ek gaan alles verloor. En dis die kern van wat Jesus vir ons kom wys. Partykeer gaan dit iets van ons vat om 'n verskil te maak in die wêreld. Nou in lydingstyd leer vir ons dit Partykeer moet ons iets van onsself opoffer sodat iemand anders alles kan hê. Daar's wanneer ons gee is daar iets van opoffering en seën. Ek word armer sodat jy ryker kan word. Ek offer op. Ek gee iets van myself sodat jy iets van jouself kan ontdek. Wie van julle het al ooit vir 'n ou 'n brood gekoop of 'n 10 rand gegee? Ja. En dan wat gebeur gewoonlik so 'n paar ure later? jy's dors en jy kort daai 10 rand. Né? Nee. <laughs> En dan het jy hom weggegee en jy's armer. Ja. En um, en dan bel jy jou ma vir 100 rand. Dis se mamma kort net 100. Ja. Wat wil jy koop? Net 'n Coke. <laughs> Maar om iets van onsself te gee wanneer ons dit iets kos, is liefde. En Jesus vra vir ons aan die kruis, sê hy maar, ouens, hier is hoe liefde lyk. Jy gee al kos dit jou iets. Gee sonder ophou. Gee vir die wat nie het nie. Wees by die wat nie kan nie. Deel liefde uit. Gee gou vir die een langs jou, sê gou vir die een langs jou, dit kos jou om te gee. So, Jesus wys vir ons liefde. En wat vra Jesus in return? Hy sê maar al wat ek wil hê is jy moet Disippels maak van al die nasies. So gaan uit na almal toe, gee hierdie liefde, vertel vir mense van my, deel uit wat ek vir jou gegee het. Nou, dis maklik om vriendelikheid vir iemand te gee. Dis maklik om vir iemand 10 rand te gee, maar wanneer ons Jesus vir iemand wil gee, kan dit jou iets kos. Nou, dit kos jou reputasie, dit kos jou jou meisie of dit kan jou selfs jou lewe kos. Dis duur om goed vir mense te gee en dit is nog duurder wanneer ons mense mense aan Jesus wil voorstel en Jesus vir mense wil gee. Hier is die ding Jesus kom modelleer vir ons aan die kruis. Wat ons moet doen? Uit liefde uit gee hy alles. Uit liefde uit gee hy alles sodat ons alles kan hê. Maar ons doen nie altyd dieselfde nie. Wat is van die eerste woorde wat jy leer as jy klein is? Mamma. Mamma. En die tweede een? Ha. Ah. Myne. <laughs> Myne. <laughs> Jy het geweet? <laughs> my bottel. <laughs> en later met jou sussie word dit dis my sjokolade. <laughs> Tweede woord wat ons leer is myne. So er is in ons ingebou is hierdie ding van selfsugtigheid. Nou ons wil alles vir onsself hou, maar met Jesus is dit anders. Ons kan nie meer vir onsself hou nie want ander mense het hom nodig. En eerlik moet ons sê maar maar dit wat hy vir ons gewys het aan die kruis gaan ons uitdeel aan hulle wat dit nodig het. Hoe doen ons dit? Hoe doen ons dit? Ons moet in tune kom met die hart van God. En dis eintlik waar ek waarop ek vinnig wil fokus vandag. Ons moet in tune kom met die hart van God. En nou, ons sien ons sien in syn goed gebeur. Ek weet nie of julle al gesien het nie, maar in ons omgewing is die kinders op straat wat sleg lyk. Ons kinders by robotte wat staan en bedel. Nou, en weet julle wat doen ons? as hulle naby aan ons kom, ons draai ons venster op vir kinders. Vandag hierso sit die tieners nou en selfs ouer mense wat op dwelms is. Ja, ons sit met die grootste werkloosheid in die land of eintlik in die wêreld. Hoekom? Hoe kan dit wees dat ons soveel seer het? Want ons as Christene verstaan nog nie ons missie hier op aarde nie. Ons verstaan nog nie iets van die liefde wat ons moet uitdeel daar buite nie. Ons moet in tune kom met die hart van God. Het julle al gesien hoe lank sit hierdie ouens hier voor en tune daai gitaar? Né? Een van hulle vat meer as 'n uur. Hy kom altyd 'n bietjie vroeër. Ja. En dan sit hy en hy tune en hy tune. Om jouself in te tune met God is 'n proses. Né, nou, dit vat tyd. Sê gefrie en langs jou, dit vat tyd. Maar ergens moet ons sê ons wil in tune kom met die hart van God. En wat is die hart van God? Die hart van God is liefde gee. Liefde gee. Ek kry liefde, ek gee dit. Ek kry liefde, ek deel dit uit. En uh Galasiërs 2 vers 20 sê hierdie. Galasiërs 2 vers 20. Dis nie meer ek wat leef nie, maar dis Christus wat in my leef. So as ons in tune wil kom met God, moet ons meer tyd by God spandeer. Nou studie sê vir ons hoe meer tyd jy saam met iemand spandeer, hoe meer word jy soos daardie persoon. Wie van julle het al geword soos jou vriend? Het van sy goed opgetel, nou, of soos jou vriendin? Byvoorbeeld, byvoorbeeld. As jou vriendin baie giggel, wat doen jy? <laughs> Ek giggel saam. <laughs> As jou vriendin as sy vriendin baie macho praat, nee. As jou vriend baie macho praat, wat gaan jy doen? Jy word 'n man, nee en, eh, en ons begin baie macho word. Ons tel op, ons tel dinge op van die mense met wie ons die meeste tyd spandeer. Nou, ons word naderhand soos hulle. So hoe meer tyd ons met Jesus spandeer, hoe meer gaan ons soos Jesus word. Nou, hoe meer tyd ons saam met ons spandeer, hoe meer gaan hy vir ons se hart wys en hoe meer gaan ons iets in die wêreld kan doen wat die wêreld nodig het. As mense ons sien, moet hulle die Vader kan sien. Nou as mense na ons kyk met hulle ons verhouding met God kan sien. En daarom is dit nodig. Daar's een ding in ons lewe wat ons moet regkry. En dis hierdie ding. Ons moet ons gedagtes op God sit. Ons moet ons gedagtes regkry. Het jy al agtergekom as iemand vir geld vra op straat, wat is die eerste ding wat jy doen? Ja. Jy steek jou beursie weg of jy voel of jy hom of hy hom nie gevat het nie. He. Ah, Jesus moenie naby nou my kom nie. En dit raak awkward. En dan sê jy jou hand vol skud en sê jy weet jy ek my hande is eintlik vol met my beursie wat vol is. Ja. Partykeer raak dit awkward. En dan begin ons goed sê soos die volgende. Ons sal sê maar weet jy ek is nie nou lus om hierdie ou te help nie. Ek is nie nou lus om my tyd te gee nie. Ek het nie nou tyd nie. Ek is so 'n bietjie besig of of nog erger. Hierdie ouens op straat, hulle verdien dit om daar te wees. Kyk hoe tree hulle op. Of selfs nog erger. Ons gebruik die Bybel en ons sê maar die armes sal altyd onder ons wees. Het jy dit al gehoor? Die armes sal altyd onder ons wees. Of ons gebruik hierdie woorde. As ons iemand sien wat struggle, dan sê ons ag shame. Ag shame. Het jy dit al gebruik? Ek het dit gister gebruik. Ag shame. Nee, nou, ag shame is vir jou kat wat oulike goed doen met 'n wolballetjie, nê. Nou, nee, ag shame. Het jy al geweet die woord shame? Het jy al geweet die woord shame beteken skaamte? So as ek sê ag shame, dan sê ek eintlik ek skaam my vir daardie persoon. Ek skaam my vir daardie persoon. So eerens met ons onsself in tune kry met God sodat ons sy hart kan begin wys vir die wêreld. Hoe doen ons dit? Ons spandeer tyd saam met hom. Ons kan vanaand 'n klomp goed sê. Ons kan vir mekaar sê die worship is amazing when it was. Nee, ons kan vir mekaar sê ons het so lekker gebid, al hierdie goeders. Maar Jesus kom verander ons gedagtes nie in 'n oomblik nie. Dis nie soos hierdie comic book. Kapow! Ek wou dit net weer doen. Dankie. Dis nie soos hierdie comic book ding waar hy net in 'n oomblik kom en alles verander nie. Dis elke dag saam met Jesus. So sê gou vir een langs jou, elke dag saam met Jesus. So kyk gou na hierdie vers, Romeine 12 vers 2. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. So wat sê hy? Hy sê kry jou mind reg. Sit jou mind op my en jy sal hierdie goeders doen. Nou van die grootste battles in ons lewe is in ons gedagtes. Van die grootste goed waarmee ons struggle is in ons gedagtes en wanneer ons leer om dit te navigate, leer ons letterlik hoe om die lewe te navigate. En as God in jou gedagtes inkom, dan word die ek het nie nou tyd nie, word ek het genoeg tyd. Ek is nie nou lus nie, word ek kan nie meer anders nie. Ek het nie nou geld nie, word ek gee wat ek het. Al kos dit my alles. Ons gee ons gee die liefde van God. Maar om dit te kan gee, moet ons eers dit kry. Ons hoef nie uit te deel wat ons nie het nie, ons deel uit wat hy het. En wat het hy? Hy het liefde aan die kruis Hy wys vir ons die voorbeeld. Hy is ons model. Daar's hierdie uh daar's 'n verhaal van 'n ou wat ek so ruk terug gelees het. En dis 'n ou wat op straat bly. En hy sien eendag hierdie hierdie ou met sy BMW wat by McDonald's inry en hy stap na hom toe. En hy sê vir hom: "Maar meneer, het jy dalk vir my 10 rand?" En hierdie ou is sommer kwaad. Hy sê vir hom: "Man, Moenie aan my venster raak nie. Jy maak my kar vuil. Moenie naby my kom nie. En nou sê my meneer net 10 rand. Weet jy wat doen hierdie ou? Hy slaan hom met sy deur weg. En die ou gaan die ou met die BMW gaan gaan deur die drive-thru. En hy kom by die betaalpunt en hy het hierdie lekker McDonald's pakkie en sy koffie en alles. En daar werk sy kaart nie. die ou wat arm is, die ou wat op straat te sien het en hy stap nader en hy al geld uit sy sak uit en hy betaal vir hierdie ou. En hy sê meneer, ek sien jy het dit meer nodig as ek. En hy gee van dit wat hy nie het nie. Hoekom? Dit gaan nie oor die geld nie. Dit gaan nie oor hoeveel geld jy het of jy nie het nie. Dit gaan oor ek gee want ek sien mense raak soos wat God hulle raak sien. Ek gee want God is besig om in my gedagtes, in my hart iets te doen. Hy's besig om my hart te breek vir dit wat sy hart breek. Hy's besig om vir my 'n visie te gee van hoe die wêreld kan lyk en nie soos wat dit nou lyk nie. Ons moet tyd met God spandeer dat hy dit kan doen. Gebed is jou sleutel. Gebed is die sleutel tot 'n nuwe lewe, tot nuwe gedagtes. Gebed is jou sleutel om die liefde van Jesus te kan uitdeel sien baie keer in gebed dan dan kom ons na God en ons het die lysies. Het jy al lysies gehad? Nou dan sê Jesus, Here, ek bid vir my ma, ek bid vir my pa, nou my oom, my tannie en dan gaan jy so aan en dan naderhand vir jou teddybeer Fluffy. Here, bless hom. <laughs> Hy word bietjie hard. <laughs> Wat is die probleem daarmee? As ons deur 'n lysie gaan of deur 'n rympie Liewe Jesus, met my hartjie klein maak my lewe rein. Daai hele daai goed. <laughs> Ons het al die reimpies, al die lysies, maar die oomblik as ons hierdie een rigting gesprek met God het, wat gebeur? Ons stap dieselfde daar uit as wat ons daar ingestap het. En jy sien dit so baie. Jy sien dit so baie. Mense wat ure in gebed spandeer. Mense wat goed by die skool reël waar hulle bid vir God. Maar wat gebeur as hulle daar uitstap? Hulle is nog net so judgmental en nog net so rude soos altyd. Ons as Christene sê mekaar die slegste tussen almal. Hoe is dit moontlik? Ons sê mekaar sleg as ons anders lyk of ons anders dink. Hoe is dit moontlik? Dalk het jy al hierdie gehoor. Dalk het jy al dit gehoor. Maar jy kan nie in tale praat nie. Waarom is jy 'n minder Christen? Of daarom het jy nie die Heilige Gees nie. Wat 'n nonsens is dit? Tale bepaal nie my verhouding met God nie. Dis amazing om te hê, maar net omdat ek nie tale het of die geestelike gawes nie, beteken nie dat ek nie 'n kind van God is nie. My identiteit lê in God. En daaruit kom die gawes, which is amazing. Of dalk het jy al hierdie gehoor. Christene, ouens wat langs jou sit, vir jou sê in die week oor die man. Jy's eintlik mos 'n slet. Jy het dit gehoor. Come on. Ons praat hier so met mekaar. Jesus loves you man, so show a little love. As ons dieselfde uitgaan uit 'n gebedsuur as wat ons daar ingegaan het, dan het ons met 'n ander God gepraat as wat ons ken. As ons by God uitkom en verander hy Hy verander ons gedagtes. Dis meer as net 'n eenrigting gesprek. Ons stuur so baie keer ons gebede net op en in die meantime staan God daar en hy sê hy sê dis cool man, stuur jou gebede. Hy sê stuur dit. En dan en dan die oomblik as hy dink maar maar nou gaan ek kan praat dan dan's ons soos Here Jesus baie dankie en dankie vir die kos, dankie vir my klere, Here dankie vir my alles en dan raak ons aan die slaap. Ja. Dan moet jy gebeur, jy slaap raak voordat jy bid. Of nog erger, ons gaan Here Jesus baie dankie vir my vir my ma, my pa, my kos, my klere, my skool en dankie net dat U in my lewe is. Amen. Nou Jesus, ons is maar ek wil ook praat. Ek wag vir jou. <laughs> Om stil te word. Sjtsebeki. Laat ek in jou inpraat. Laat ek jou kom verander van binne af. Gebed met Jesus is 'n tweerigting gesprek Net verander ons. Verander ons waarvoor? Verander ons gedagtes, verander ons hart sodat ons iets van hom vir die wêreld kan gee. Hy het vir ons kom wys hoe gee lyk. En hoe meer tyd ons by hom spandeer, hoe makliker gaan dit word. Sê vir een langs jou, praat met hom. So bid, kom by God uit. Bou jou verhouding met hom bid in jou hart kom werk. As jy nie weet hoe om te bid nie, bid hierdie. Hierdie is die kragtigste gebed in die Bybel. So kom ons lees gou saam Matteus 6. Matteus 6 vers 9 tot 13. So moet jy bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredings soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. As jy nie weet wat om te bid vir God nie, bid dit en wag dat hy met jou kom praat. Hoe praat hy? Sy gedagte is iets in die natuur. Daar kom sy daar 'n voeltjie op jou vensterbank. And it's amazing. En jy sê maar ek wil voel vry wees. Ek wil vlieg in die lewe. Dalk lees jy 'n teksvers of vry. Lees 'n vers in die Bybel, maar God praat. Gee hom kans om weer te kom werk. Sy gevra Ek gevra, kom ons staan almal saam. Ons staan almal saam. En haak sommer in by iemand langs jou, haak sommer in by iemand langs jou. En ons dan sing ons hierdie worship song as 'n gebed vandag. Nou ons het om laasweek begin doen Reckless Love en uh, en bid net 'n bietjie vanaand vir God. Bid net 'n bietjie vanaand. Laat toe dat hy in jou hart kom werk. Laat toe dat hy jou gedagtes kom verander. Sê, so, kom ons aanbid hom.